يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرقبي ذا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل I شيء الله لم يدوم dovoljan. A ليون li on Koga Allah stani, tome nema poraza. Studio Tauhid. Islamska omladina Beč. بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم ومعظم صلوا اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an Kerimu obavijestio nas je o dvome što je vrlo blisko i usko povezano u pogledu čovjeka i njegovog vjerovanja na ovome svijetu, u pogledu rada, ustrajnosti na pravome putu i svakako u pogledu ahireta. Jer ahiret je vezan za dunjaluk i ono što čovjek uradi na njemu bit će nagrađen ili kaže na ahiretu, a zatim čovjekova djela, rad i djelovanje na ovome svijetu vezani su za vjeru i vjerovanje, za iman, tako da je to sve jedno uz drugo vrlo usko povezano. Ono što je zaista jedno veliko čudo i Allahova mudrost jeste, možemo precizno reći da je to u stvari jedan od Allahovih tebareke ta'ala zakona jeste da čovjekovo vjerovanje vjera u Allah tebareke ta'ala i ono sve što je objavio i njegova ustrajnost na tome putu pokazuje se u onome što čovjek zadnji radi od svojih dijela i u onome sa čime završava ovaj dunjaluk. Dakle, kako je čovjek radio na ovome svijetu, tako će na njemu i završiti. I kakav je bio u cijelokupnom svome životu, takav će mu biti i kraj. Pa nekada se možda mi začudimo i kažemo kako taj i taj, da tako i tako završi, pa ne možemo da vjerujemo. Upravo kao ostvarenje hadisa Resula sallallahu alaihi sallam koji je sahi i u kom je kaže Nekada čovjek radi, čini dobra djela. Dok se ne približi džennetu koliko, pedaj. A zatim pred kraj života počne raditi loša djela. Pa bude određen od lija da bude. A nekada čovjek radi loša djela. Dok se ne približi džehennemu koliko pedaj. A zatim počne raditi dobra djela pa bude upisan od džennetlija. Ovaj hadis Resula s.a.v. pojašnjava nam rivajet koji je u Buhari spomenut, u kome se kaže Fima jebedu lin nas. Što se tiče onoga koji je činio dobra djela u toku svoga života, pa pred kraj počeo činiti loša i tako i završio, kaže se u ovome drugome rivajetu, činio je dobra djela kako to ljudi vide u ljudskim očima dobra djela, ali nisu i kod Allaha tebareke ve Jer uslov za dobro djelo jeste da je taj koji ga čini musliman, zatim da ga radi onako kako je propisano Kur'anom i sunnetom i treće da radi to djelo u ime Allaha tebareke ve taala. Ne u ime ljudi, u ime ljudske pohvale, u ime položaja, u ime nekih koristi i privilegija koje može dobiti na ovome svijetu. Takav čovjek koji je u očima ljudi činio dobra djela, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala dadne na kraju života da mu se pokaže kakav je. A onaj koji je radio loša djela, s druge strane, radio je zbog svoje slabosti. Ali je kod sebe uvijek imao namjeru i želju i težnju za dobrim. Pa mu je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pružio mogućnost pred kraj života da to dobro i pokaže i dokaže i da tako skonča i da tako svoj život završi. I zaista je to jedna velika mudrost Allaha tabaraka wa ta'ala. El istiqame, to jeste ustrajnost na pravome putu. I završetak čovjeka kakav će biti, usko su povezani i usko su jedno uz drugo. Od toga Allah te wa ta'ala kaže إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Zasigurno oni koji kažu naš gospodar je Allah. Dakle, koji u potpunosti kažu, a to što kažu i pretoče. Jer kod Allaha ta'ala same riječi bez dijela ne vrijede. Kao što kaže za munafike. da džaeke al munafikun kada dođu munafici, kalu nešhedu inneke la Rasulullah. Kažu, mi svjedočimo da si ti Allahov poslanik. Munafici ne vjeruju, ali se pred muslimanima pretvaraju. Radi političke, ekonomske, radi bilo kakve ovo svjetske dunjaličke koristi. A onda Allah im kaže i odgovara Wallahu ješhedu inneke la Rasulullah. Allah svjedoči da si ti poslanik. Dovoljno ti je to šehadet. Dovoljno ti je to potvrde i dokaza. Wallahu ja'lamu innaka la rasulu. Allah zna da si ti njegov poslanik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. A Allah svjedoči da su munafici lažnjivci. Lažnivci u čemu? I u toj istini koju su rekli. Jer im ta istina iz srca nije izašla. To su ispravne riječi. Kao što Kur'an kaže, zalike qavluhum bi afahihim. To su njihove riječi koje izlaze iz njihovih usta. Dakle, ne prelaze u stvarnost, niti su uzete iz stvarnosti. Samo to je plod njihovih usta i njihovih jezika i ništa više. Pa Kur'an kaže, Allah svjedoči da su oni lažljivci. Kako lažljivci? Oni kažu, mi svjedočimo da si ti poslani. Zar on nije Allah poslanik? Jeste. Ali Allah svjedoči da oni Lažu da su neiskreni u tome što kažu da svjedoče da si ti Allaho poslanik. Ti jesi Allaho poslanik, ali oni to ne svjedoče. Oni to samo svojim ustima govore. To nije izašlo iz njihovih srca i to nema potvrdu u njihovim djelima. I Kur'an kaže u suratu Fussilat u 30. ajetu Inna ladina kalu rabbun Allah. Oni zaista koji kažu naš gospodar je Allah. Dakle, koji su opredjeljeni. Na Allahovoj strani. Thumme kamu, to je ta riječ. Zatim su ustrajni, ispravni na pravome putu i tako nastavljaju biti. I zato je u islamu za nekoga koji je ustrajan, koji je ispravan na istini, bolje reći da je on mustakim, nego multezim. Multezim znači neko ko se prihvatio islama. Od riječi lezime ili il zemehu. To jeste uz što je pristao. Pristao uz istinu. I on se drži istine. Ali nije to samo pitanje. Pitanje da li će ustrajati na pravome putu. Da li će popustiti u, svoj, u toj svojoj dali. Summe stakamu. Zatim ustraju. Zatim Traže istikamet. A to jeste, oni tragaju, žele i žude za ustrajnošću na pravome putu. Ne popuštaju pred iskušenjima. A sahabi, kada su prihvatili islam, čvrsto su ga prihvatili. Ali njihova prednost je u tome što su ustrajali u tome. Što nisu kasnije popustili i u najtežim iskušenjima. Šta je danas pa mi vidimo neke koji su dojuče bili u našim očima primjerom, vidimo da popuštaju. Vidimo da prihvataju takozvane kompromise u vjeru. To pitanje se vraća na akidu, na vjerovanje. Čije je pravo vjera? Je li nekog pojedinca od nas? Pa je može tumačiti kako hoće i može se u pogledu vjere nagađati s nekim je to pitanje zajednice i društvene? Pa da počnemo glasati. Pa šta mi izglasamo, nek se tako i radi. Je to pitanje ove ili one zajednice, ove ili one države? Šta nam ko naredi, takva će biti vaša vjera. Mi kažemo amena, ne. Mi samo Allahu te barake wa ta'ala kažemo sami'na wa ata'na. Pozluši smo i pokorni Allahu. Predani smo tebi. Dakle, mi samo na Allahov govor tabaraka wa ta'ala aminamo. I kažemo gajr il magdubi alaihi wala dalin. I onda kažemo amin. Ne na ljudski govor. Ljudski govor se prihvata i priznaje samo u onolikoj mjeri koliko se slaže sa istinom. A ni jedan takozvani autoritet ili koji je autoritet među ljudima ne može biti iznad Allahove knjige i sunneta Resula sallallahu alaihi sallam. I ovo shvatanje mora da bude kod ljudi prisutno i prihvaćeno. Jer danas upravo vidimo kako pojedince, tako i neke, neka udruženja, neke partije i tako dalje, da popuštaju pred iskušenjima, pred pritiscima, pred svakovrsnim pokušajima nagađanja uvjeri i tako dalje. Kur'an kaže, tumme stakamu, zatim su ustrajni na pravome putu, ne popuštaju Allahovoj vjeri. Jer Kur'an kaže, bi bihablillahi džemija, i svi se prihvatite čvrsto i atisam, Čvrsto se svi prihvatite za Allahovo uže. Neko oko ovih politika, ne oko ovo, ovog interesa privremenog i tako dalje. To nam je farz i obaveza svim muslimanima. Va'tazimu bi Svi se prihvatite za Allahovo uže. To je Kur'an i Kerim, to je Islam uopšteno. Džemijan wala svi i nemojte se razilaziti. Dakle, to je ta osnova oko koje su svi muslimani dužni da se, da se okupe. I to je ta snaga poslije koje snage ne ima. Neki misle da će se zaštititi, da će proći kroz burna vremena, kroz iskušenja i ispite, time što će ostavljati svoju vjeru, što će se labovo držati za to uže, ili će biti blizu njega. To nije dovoljno. U časovima iskušenja dobro treba se prihvatiš Allahovog mužeta. Inače ostade, inače pade. Jer Kur'an i sunnet Rasula a.s. su vrlo jasni u pogledu toga pitanja. To pitanje, pitanje vjere i ustrajnosti i istrajnosti na pravome putu, bez popuštanja i bez kompromisa. Nema u njemu nagađanja i popuštanja nikome. Jer to je pravo Allaha te barake ta'ala i nikoga drugoga. Resulullahu sallallahu alaihi ve došli su u delegacijama još dok je bio u Mekke da mu nude i vlast. Onda kada mu nisu dali da klanja rahat Allahu te barake ta'ala kada su proganjali njegove sljedbenike došli su da mu nude vlast. Ne bili popustio. Došli su da mu nude čast. Jer dok nije postao poslanik, zvali su ga El Emin, povjerljivi, čisti, iskreni, primjer dobroti. A kada je rekao istinu od Allaha tabaraka wa ta'ala, počeli su mu spletke kovati i od njega leđa okretati. Dići ćemo ti čas, kažu. Wallahi, Allah je taj jedini koji se zove El Hafidu Rafi'a, koji uzdiže i koji spušta ne samo ljude kao pojedince, već i narode i generacije. I njihove zajednice i države. A to nisu ljudi. Jer koliko je onih koje su ljudi danas hvalili, a sutra ih hudili. I suprotno isto tako. Danas se digli protiv njih dok ih se nisu oslobodili i dok ih nisu likvidirali, a kasnije ih uzeli za svoje heroje i svoje prvake a oni ih svojim rukama uništili. Ništa ne koristi ljudska, ni pohvala, ni kritika. Pa im u primjeru sire, kako se spominje, kaže, kada biste mi dali sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku, ja se ne bih ovoga odrekao. Ne bih se odrekao ove istine. Kada biste mi ponudili i ono što ne i sunce, i mjesec, i vlast na nebesima, to ne imate. Ni pravo, ni mogućnost. To je od Allaha te ta'ala. A kada bi svi to učinili, opet, kada bi to moglo, kao predpostavka, ni to ne bih prihvatio od vas. Dakle, ustrajnost na pravome putu. Pa su došli da mu nude i kažu, pa može li da jedne godine Allaha samo obožavamo, a druge godine da nam dopustiš škipove Pa uzvišen je Allah nije htio da ušuti pred tim i on uzvišeni objavljuje ajeta sa sedam nebesa. I kaže, kul ja ejuhel kafirun, la abudu ma ta'budun. O kafiri, ja se ne pokoravam i na, ja ne obožavam, ja ne ibadetim onome što vi ibadetite. Ola entum abiduna ma abud. Niti vi činite ibadet onome kome ja činim. Ola ena abidum ma abetum. Niti sam ja ikada ibadet činio onome čemu ste vi. Dakle i u mojoj prošlosti ja se nisam pokoravao, pa tako neće biti ni u budućnosti. A što se vas tiče, ola abiduna ma Abud, Niti ste vi ikada Allaha iskreno, ispravno i bade činili. Ili je bio komunizam u naše ovo današnje vrijeme, ili je novi vid uspostavljanja zakona među ljudima, ali niti ste vi ikada bili ispravni, kaže im Kur'an, niti ćete biti ispravni. Dok ste na takvome putu. Lekum dinokum vali jedin. Vama vaša, a meni moja vjera. Ovi ajeti iz sure El Kafirun, za koje ima sahih rivajet od Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, da vrijede četvrtinu Kur'ana. Ovi ajeti su bili u vrijeme komunizma zabranjeni da se uče na mnogim mjestima. I pitajte starije imame jer su ih govorili da su ekstremni ajeti. Nacionalistički neuzobila. Revolucionarni. Ali danas ne mogu to više reći za ajete. Nego govore za one koji prihvataju i primjenjuju takve ajete. A koliko je danas onih kojima bi trebalo ove ajete ponovo učiti? Da ih shvate i prihvate. Da ne ima zajedničkih molitvih. Da ima popuštanje u Allahovoj vjeri i tako dalje. Kuranski ajit ovdje kaže Inna qalu kalu rabbun Allah. Oni koji kažu naš gospodar je Allah. Thumme stakamu. Zatim budu ustrajni. To je njihov put. To je ono što spominje Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u rivajetu muslima i nesaje od Sufjan ibn Abdullaha et Sakafija da kaže, rekao sam, o Allahov poslaniće, reci mi o islamu riječi o kojima neću pitati poslije tebe nikoga. Reci mi o islamu nešto ukratko. Šta je to islam? Šta je bit, srž, šta je suština islama? Ukratko. Pa mu kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem Kul amentu billahi sum nestatim. Reci, vjerujem Allahu. Pa je to Rabbuna Allah, naš gospodar je Allah. To mestakim, zatim ustraj na pravom To ti je islam. Bez popuštanja. Pa kaže ovaj ashab, o Allaho poslaniće, čega se najviše plašiš za mene? A uze Resulullah sallallahu alaihi ve sellem za vrh svog jezika i reče ovoga, ovoga, jezika, jer jezik govori ono što je u srcu. Jezik mnoge ljude u džehennemsku vatru stropošta. Zar nas Resulullah s.a.v. nije upozorio i opomenuo? Hadisu koga bilježi imame Budavud. Da će doći vrijeme ljudima kada će jedan od njih ili neki od njih osvanuti kao muslimani, a omrknuti kao kafiri omrknuti kao muslimani, a osvanuti kao kafiri. Pa pitaju ashabi Resula sallallahu sallam, jer to je neuobičajeno, nenormalno. Šta se to dešava? Šta će to biti među ljudima? Gdje su pamet nikako. Šta je razlog toga? A on će im odgovarati je bi odinehu bi aradim mine dunija. Prodavat će svoju vjeru za dunjalučku korist. Davat će svoju vjeru za donjalučku korist. Tako će napuštati svoju vjeru. Bio a onda ostavio. Popustio. I da se sada vratimo na ovu našu temu. A to je velika bliskost i uzročnost života u kojem je čovjek živio njegovog tajnog i javnog života. Jer kod Allaha nema tajnog bliskost tvoga života u kome si bio na ovome svijetu sa onim kakav će biti tvoj kraj. Kraj ovoga svijeta. A čovjek će biti proživljen na onome na čemu je preselio. Pa ovaj kuranski ajet kaže im ladina kalu Oni koji kažu naš gospodar je Allah summe stakamu. Zatim ustraju. Te nezelu alihimul melaike. Spuštaju im se meleki. Dolaze im meleki. E, la tahafu wala la Nemojte se ničega bojati i nemojte tužni biti. Wa ebširu bil džennati lati kuntum tu'adun i radujte se džennetu koji vam je obećan. Ljudi im dolaze, meleki dolaze ovim ljudima da bi ih učvrstili na istini na kojoj su oni do tada bili. Jer to je najtežiji čas za čovjeka. Čas smrti. Čovjek je na iskušenju. Šeitan pokušava svakog časa da te odvede s pravog puta. Da te zavara. U času kada si u potpunoj svijesti, u punoj fizičkoj i psihičkoj snazi. Šeitan pokušava, pa nekada uspije, a ti se vraćaš Allahu tabaraka wa ta'ala. Ali, možeš li zamisliti taj čas kada više nisi u punoj, ni fizičkoj, ni psihičkoj snazi? Šetan prokleti tu uloži najveći napor i sve svoje mogućnosti. Jer to mu je zadnja i najveća prilika da te skrene s pravoga puta. čast tvoje slabosti. Sve tu šeitan prokleti pokušava. I ako te uzvišeni tu ne učvrsti, boja se da ne popustiš. I zato kuranski ajet kaže amenu. Allah učvršuje one koji vjeruju. Bil kauli sabiti. Čvrstim riječima fil hajati dunja fil I na dunjalučkom životu i na ahiretu. A najveće gdje uzvišeni Allah te wa ta'ala učvršuje iskrene mu'mine jeste čas smrti. Fitnetul mahja wal mamat. Ono zašto je Resulullah ali do nam učinio. Iskušenje života i smrti. Jer smrt ima svoje teškoće. Ima svoje tegobe. I tu je upravo mu'minu potrebno da bude učvršćen na pravome putu. I potom je shvatamo hadis Resula sallallahu sallam i hadize koji govore na tu temu. Da onaj čije posljednje riječi budu la ilaha illallah ući će u džennet. To nama, dok smo u rahatluku i blagodati, kada mislimo da imamo još puno vremena i prilika, izgleda nam lako i jednostavno. A to je vrlo teško onome koje je u tome smrtnome času i na tome iskućenju. I koliko i koliko smo vidjeli i jednih i drugih. I onih koji sa osmijehom idu Allahu te barake ta'ala, pa se čudimo šta im je, kao da im je nešto rečeno, kao da nešto osjećaju posebno, kao da ih je neko nečim obradovao i nešto im obznanio. تتنزل عليهم الملائكة سلزي i ملك spuštaju se. E, la tahafu wa la tahzanu. Ne bojte se. Ne bojte se onoga što je pred vama. Jer je to gaib. Za vas nepoznato. Ali ne bojte se. Wa tahzenu. I nemojte tugovat. Za onim što je iza vas. Za dunjalukom. Wa bil dženneti leti kuntum I radujte se džennetu koji vam je obećan. Tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala učvršuje istrene mu'mine na iskušenjima na dunjaluku i posebno na ovome iskušenju, iskušenju smrti. Na nama je onome koji umire, umirućem da kažemo i da ga podsjetimo na riječi šahadata. Kako je navedeno u sunnetu Resula sallallahu Da mu kažemo la ilaha illallah da ga podsjetimo. I to je taj telkin, talkin što kaže u nas svijet. Ali to je prije smrti, a ne poslije. To je dok duša ne izađe iz tijela. Gotovo i nakon toga. Jer se prekida nakon smrti njegova veza sa Dunjalukom gotovo je više. Nema više povratka na Dunjaluk. Niti imaju živi veze sa mrtvima. Ono što čujemo da neki sihirbazi i vraćari, gatari i najgora stvorenja na ovome svijetu rade za dunjaluške koristi. A to je da prizivaju duše mrtvih. To je odlična laž i prevara. Oni prizivaju samo proklete šeitane, koji im se odazivaju i koji oponašaju glas umrloga. Oni pozivaju samo šeitana, karina onoga koji je živio sa njegovim ocem ili majkom, s njegovim bližnjim, koji je upoznao ih bolje nego njegovo, njihovo dijete, koji zna šta su radili i koji ih znao ponašati. Tako da takav razgovara sa džinom u stvari, šeitanom, karinom, koji je to njegove roditelje ili tu njegovu rodbinu koji su preselili na ahiret cijelog njihovog života nazlo navraćao. Pa je došao i nakon njihove smrti da navraća nazlo i odvraća od pravog puta njihovo potomstvo. Na taj način. Nema mrtvi, sa živima više ništa. I zato je haram. I vrlo pokuđeno. Ono što čujemo neke da kažu šefaat ja Resulallah. Jer Resulallah, ali i dok je otišao s ovoga svijeta nema više ništa sa nama. To može biti u dvije samo situacije. To mu je mogao reći onaj koji živi u njegovo vrijeme. Pa da kaže Resulullahu, ti mi dovu učini. Gdje ću te naći? Pitali su ga sahabi. Pa kaže, naći ćeš me na siratu ili kod sirata, kod Siraču prije. Jer će se svi Allahovi poslanici o sebi zabaviti. Samo će on dovu učiniti tada. Pa kažu, ako te tu ne nađemo, kaže, naći ćete me kod hauda, Kod Havdi Kemsera. Kod izvora koji mi je dat na ahiretu. Tu ćete me Da si ga dočekao na Dunjaluku, da si živio s njim, mogao si mu reći šefaat mi učini Allahog poslaniće. Na Dunjaluku. Da mu se direktno obratiš. Ili na ahiretu, kad ga vidiš, kad ga sretneš Ako budeš od sunnetlija, od njegovih sljedbenika, moći ćeš mu prići. Ako budeš od onih drugih koji su činili bidate, novotarije, uvodili u vjeru ono što nije propisano, onda će biti, kao što kaže rivajet u Sahiju Muslimu, pa ću vidjeti, kaže Resulullah s.a.v. Meleke kao, kako odbijaju i odgone neke ljude od moga izvora. Ako se s njega napije, nikada više ožetnjete neće. Pa ću reći, to je moj umet, Zašto to činite? To je moj ummet. A onda će Resulullah s.a.v. reći Inneke la tedri ma ahdesu ba'de. Ti ne znaš šta su oni uveli u vjeru poslije tebe. Dakle, ako mu mogneš tamo prići na ahiretu, onda mu tamo reci Allaho poslaniće šefaat mi uči. A ti na dunjalku, a na ahiretu to je neka, znaš, dova. A dova se upućuje samo Allahu te bareke ve taala. Učini dovu, Allahu učini mi tvoga Resula šefačio na sudnjem danu. Uči dovu koja se uči za njega Resula, ali sada nakon ezana. Za koju kaže ko mi je bude učio, njemu pripada moj šefat. Slijedi njegov sunnet. Tako ćeš dostići. Ali na dunjaluku da činiš dovu i moliš Resula alaihi salatu wasalam da ti bude žafačija, to je, ne daj Bože ono što je najistrožije zabranjeno. A to je upućivati i badet nekome drugome mimo Allaha Đalešanuhu. To se ne smije. To je najistrožije zabranjeno. I badet se samo Allahu upućuje. A uputiti nekome drugome i badet mimo Allaha, te baraka vatala izvoli iz i zato onaj ko nije svjestan, ko ne zna, upozoravamo. Resulullah ali sad sam jeste šefačija i bit će šefačija na sudnjem danu, ali ovo nije propis da se ovako radi. To jest da se u dolama uči šefačija Resulullah. Ili da se piše po levama i tako dalje. To se ne smije. Za vrijeme Omera radijallahu anhu dovodi pravedni halifa, dovodi Abbas radijallahu anhu, dovodi ga do kabura Resula sallallahu alaihi ve sellem, i kaže, Kabul je blizu džamije Božje poslanika sam. Pa kaže uzvišeni Allah, dok je bio tvoj poslanik sa nama, on nam je doučinio tebi za kišu. Kada više njega među nama ne ima, molimo te da uslišaš domu njegovog amiđe Abbasa. Pa je dovu učinio Allahu te bareke ve ta'ala i kiša je pala. Dakle, nije rekao Allahu poslaniće, Dovu nam učini kod Allaha Đaleš, a ti si, nam, ti si mu sad bliži. Dovu ti učini, ne može tako više. To je vjera i to je shvatanje vjeri. Rašidina vjere. Sad je među nama živa Abbas, molim te Allahu, usliši njegovu dovu. Dakle, thumme ustraju na pravome putu, te nezelu alejhimul lbelaike. Silaze i meleki koji ih obavještavaju i koji ih smiruju u najtežim trenucima. Obavještavaju ih da se ne boje i da ne strahuju, da ne žaloste i da se raduju džennetu. Tako se dešava mu'minima i u teškim situacijama. U situacijama kada bi ljudi pomislili da se pamet gubi. Uzvišen je Allah tabarak i ta'ala učvršuje mu'mine. Pa su čvrši tada nego u običnom stanju. Kao što je bio slučaj i slučajevi mnogi sa ashabima Resula sallallahu alaihi Kada su izginuli njih sedamdesetar na Uhudu. Kada su izranjavani bili. Kada ih je desetak poginulo pred Resulullahom sallallahu alaihi štiteći ga svojim tijelima. Čim su ukopali svoje mrtve, zapravo one žive, prave žive, koji ne umiru koji Allahu te bareke ve taala odlaze i u džennetu njihove duše borave. Svoje šehide dolazi im vijest. Alladina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum. Oni kojima su ljudi rekli inna an-nas qad jama'u lakum. Svijet se sakupio protiv vas. Ponovo. Fahšeuhum, pa bojte ih se, čuvajte se. Kao što se to i dan danas čini. Šta je to prouzrokovalo? Kur'an kaže fezadehum imana. To im je još više povećalo njihov iman, njihovo vjerovanje i uvjeđenje, čvrstoću uvjeri. Jer uzvišeni učvršuje mu'mine u teškim situacijama. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ I rekoše, Allah nam je dovoljan. A divan li je on zaštitnik? Uz koga Allah stane, tome nema poraza. Uhud je bila samo jedna lekcija. A šehidi nisu ništa izgubili. Prije nego što su rođeni, bilo im je određeno da će im tu doći feđel. I da će odakle ići u džennete Allaha tabaraka wa ta'ala. I šta su izgubili? Ništa. Izgubili su ovaj prolazni dunjaluk. Izgubili su ove dunjalučke teškoće i brige i okove i otišli u Allahov rahatu. kalebu bi ni'metim min Allahi o I vratili su se. Otišli i kao heroji se vratili. Nevjernici se Fel kalebu bi ni'metim min Allahi. I vratili su se sa Allahovom blagodaću, ni'metom. Wa fadlin i Allahovim davanjem jer im je zato još dodatnu nagradu pripremio. Lenjem se sumsu, nije ih ništa loše zadesilo. Od tebe rizvanju Allah. A slijedili su Allahovo zadovoljstvo. Allahovu vjeru veličali i uzdizali. Tako je i sa mu'minima ostali. Koji su ispravni u svome, u svojoj vjeri i vjerovanju u svome radu i djelovanju, koji su ustrajeni na pravom putu se u mustakim, koji ne popuštaju i ne skreću lijevo i desno, koji ne traže olakšice u Allahovoj vjeri čineći harame. Mi moramo biti svjesni da haram ostaje haram i da nam nijedna fetva haram ne može halalom učiniti. I zato zašto sebe zavaravati? Kad znamo kakav je put Kur'ana i kakav je put sunneta, Zašto onda tražiti nešto drugo i tražiti olakšice koje Allah tebara nije dopustio? Jer upravo danas ćemo vidjeti gdje ova iskušenja utiču na neke koji nisu dobro shvatili menheđ i put Resula sallallahu alaihi sallam. Da to nije put popuštanja, da to nije put poigravanja sa Allahovom vjerom, da to nije put površnog imana i vjerovanja. Da je to put opredjeljenja i rada na pravome putu. I ustrajnosti na takvome putu. I da je to iman i pred kojim ništa ne može stati. S druge strane, vidjeli smo i vidimo i one koji su olako shvatili Allaha tabaraka wa ta'ala i njegove propise. Pa su svašta govorili i radili. Vidjeli smo kakav im je konac bio. Vidjeli smo kako su završavali i kako završavaju. Jer ovo je Allahova vjera. Zalike dinul qajim. To je prava Allahova čvrsta vjera. I blagoli se onome koji je ispravan i ustrajan. Blagoli se onome koji je iskren i čvrst u svojoj vjeri i vjerovanju. Blagoli se onome ko se na Allaha tabareke wa ta'ala u potpunosti kako treba osloni i na njega pouzda, i u njega pouzda, takav neće izgubiti ni na dunjaluku koji na ahiretu. Takav je uvijek na dobitku. Ako ga zadesi i ako mu dođe nešto što voli, on je zahvalan. A ako dođe nešto drugo, on je strpljiv i ustrajan. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da nas učini od čvrstih iskrenih vjernika koji su ustrajni na njegovoj vjeri subhanahu wa ta'ala do svoje smrti sa kojima je on uzvišen i zadovoljan.